Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 5-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Ջավախքում ավելի քան 15 հայկական եկեղեցիներ վերանորոգվել ու վերահսկվել են։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է Ախալքալաքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու եւ Հարակից գյուղերի հոգեվոր հովիվ Տեր Տաթև Քահանա Մարաքյանը։ Հրախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ 2012 թվականից Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ուղղված գործում է նոր ծրագիր։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է ենթաշրջանի գյուղատնտես Գյորգի Բեգարյանի հետ։ Օրվա հրաժամը կամ փոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ջավախքում վերջին տարիներին ավելի քան 15 հայկական եկեղեցիներ վերանորոգվել ու վերաօծվել են։ Ախալքալաքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու եւ Հարակից գյուղերի հոգեվոր հովիվ Տեր Տաթև Քահանա Մարուկյանի խոսքով, եթե այս տեմպերով շարունակվի եկեղեցաշինությունը, ապա մոտ ապագայում Ջավախքի բոլոր հայկական եկեղեցիները կլինեն բարեկարգված ու վերաօծված։ Վերջին 4-5 տարիների ընթացքում շուրջ 15-ից ավել եկեղեցիներ վերաօծվել են շրջանում եւ կարծես թե վերազարտում կա, կամած-կամած ամեն գյուղ այստեղի լեզվով ասած թասիբի է ընկնում, կողքի գյուղը տեսնելով որ եկեղեցին վերահացվեց, վերաշինվեց, բարեկարգվեց, իրանք էլ նախաձախանտրություն են ունենում, որ իրենց գյուղի լքված կոմունիստական տարիներին քանդված պայստի վերածված եկեղեցին վերաշինեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մոտ ապագայում արդեն Սամսխե Ջավախքի տարածաշրջանում 19-րդ դարի կառուցված բոլոր եկեղեցիները կվերաշինվեն ու կվերաօծվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է որոշ համայնքներ, որտեղ կան միջնադարյան եկեղեցիներ, դրանց հարցը մնում է արկախ վիճելի Հայաստանի Հանրապետության մեջ առայժմ, քանի որ միջնադարյան եկեղեցիները վիճելի են համարվում վրաց ուղափար եկեղեցու կողմից համարվելով որպես քաղաքեդոնիկ պատճառներ եւ սրանց վերակառուցման հարցը դեռ մնում է։ Իսկ շատ են միջնադար եկեղեցիներ։ Բավական թիվ կազմում են, շատ չեն համայնքների առումով ավելի շատ կան մատուրանման, որոնք ոչ մի համայնքի չեն պատկանում, մտահոգությունը գնում է այն եկեղեցիների մասին, որոնք հստակ համայնքին են պատկանում, այդպիսի մի 2-3 գյուղ ունենք, որտեղ ցանկություն կա գյուղացիները իրենց ապերի բաղորդած տաճարում վերանորոգված ձևով շարունակեն հաղորդքանել, բայց պետականորեն արգելք կա։ Տերտաթև Քահանա Մարուկյանի խոսքով ընդհանուր առմամբ հայկական եկեղեցին ազատ է տարածաշրջանում իր հոգևոր գործնեությունը ծավալելու հարցում։ Բավական ազատ է Փառք Աստծո ի պատիվ գործող իշխանությունների տեղական եւ Վրաստանում գործող համանadrական շորժողությունների բավական ազատ գործնություն գրեթե Միակ արգելքը ես նշեցի, որ դա միջնադարյան այս վիճառից եկեղեցիների վերաշինությունն է եւ երկրորդ արգելքներից մեկը այն է որ հանրային դպրոցներում հոգեվորականները ինչ որ կրոնի առարկաներ թեկուս ֆակուլտատիվ հիմունքներով կամ ոչ հոգեվորականները եկեղեցու պատմության մասնակիցներ իրավունք չունեն դասավանդելու այն ինչ որ Հայաստանում կա օրինակ հայոց եկեղեցու պատմության առարկան որը իր մեծ մեծ դերակատարություն ունի ըստ ժամանակին վիրահույս թեմի Հայաստանի կողմից փորձ արվեց ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր, որը հանրային բոլոր դպրոցներում մեկական ուսուցիչ ֆակուլտատիվ հիմունք երեխաներին դասավանդել, սա արգելվեց պետության կողմից։ Սա որոշակի արգելք էր, սա ոչ միայն ուղղված էր հայ համայնքին, այս արգելքը, այլ Վրաստանի հանրապետությունը, քանի որ միատար միազգ երկիր չէ, բազմազգ երկիր է եւ կա Մարնեուլի շրջանի Մամեդագան մեծ համայնքը, դա այլ մանր համայնքներ նույնպես կան փոքրամասնությունը։ Բոլորը պետք է պահանջեին հանրային դպրոցներում իրանց կրոնական ուղղվածության դասավանդման առարգան դրամը Վրաստանի Հանրապետությունը արգելեց համատարած նույնիսկ վրացուղափար եկեղեցին էլ չի դասավանդում դպրոցներում եւ այս օրենքը սկզբունքը գործում է բոլորի համար։ Դրա համար մենք այս առումով ասելիք չունենք, որովհետեւ երկրի օրենսդրությունն այդպես թելադրում եւ եթե հանրային դպրոցում արկելում, ուրեմն երեխան պիտի դպրոցից դուրս առիթ ունենա առարգային ծանոթանալ կամ եկեղեցու հետ ծանոթանալու եւ դպրոցից դուրս արդեն մշակութային կենտրոնների գործունեության հետ որևիցե արկելք չկա։ Զրուցակից պատմում է նաեւ հոգեվոր հովվության դժվարությունների մասին արդեն 6-րդ տարին եմ այստեղ հովություն անում եւ իմ հոգեվոր եղբայրները երեք ով Իվախել քաղաքում եւ մեկ Նինոց Մինդայում եւ Ախացի խայում ունենք, համակուրսեցիներ ենք, նույն սերունդի ներկայացուցիչներն ենք եւ այս 6-7 տարիների ընթացքում եկել ենք։ Մեզանից շուտ արդեն այստեղ վիապար հայրապետի բարձր տնօրինությամբ շուրջ 15 տարի հայր բաբքեն վարդապետն ա եկել որպես առաջնորդ եւ իր գալուց հետո քաղաքում մենակ մեկ հովիվ է եղել Տեր Սամվել քանան եւ մեկ հովիվ ախացխան եղել, այսինքն շատ քիչ է եղել հովիվների քանակը։ Եվ այս տարիներին կամաց-կամաց համալրվել է բավականին, թե էլի քիչ է, մոտ 70 գյուղ հովելու համար 3 քահանան այդքան էլ մեծ թիվ չի կազմում կամ Նինոց Մինդայի տարածաշրջանում 30 գյուղ մեկ հովիվ դա շատ փոքր թիվ է բայց հարկ աստծո կամած կամած ինչ որ առումով գոնե քաղաքներում, Ախալքալաքում, Նինոս Մինդամ կամ Բուն Հովության գյուղերում, Տիլիսկա եւ Արագովա գյուղերում եկեղեցական կյանքը իր հունի մեջ է ընկել, այսինքն կանոնավոր գիրակյորվա պատարակները Հովության եկեղեցներում եւ զուգահեռ եթե ժամանակային առումով հասցնում ենք, փորձում ենք շապատորերի նաև թափուր մնացած գյուղերում, որտեղ արդեն գործում են եկեղեցիները վերահացված են, այնտեղ նույնպես եկեղեցական հովական կյանք կազմակերպել։ Մեծ դժվարություններ են այս ամեն ինչը իրականացնելու համար։ Տարածաշրջանը բավականին մեծ է, գյուղերը մեկ-մեկից բավական հեռավորության վրա են եւ տրանսպորտային խնդիրներ առաջ են կանգնում, ճանապարհային դժվարություններ առաջ են կանգնում, բայց հնարավորինս փորձում ենք այս համայնքներում նույնպես ներկա լինել։ Անելիքները շատ-շատ են, այսինքն որոշակի ձեռքբերումներ ընկերություններ եթե կան, ուրախանում ենք, բայց միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ դեռ գյուղեր կան, մարդիկ տարիներով չգիտեն ինչա պատրակը, ինչա հաղորդություն ստանում, մարդիկ բացարձակ զերծ են եկեղեցական կյանքից միայն ծմրան ամիսներին հիշում են եկեղեցական կյանքի առօրյայի մասին, եթե պսակադրության խնդիրա լինում, եւ ոչ բոլորն են իհարկե եկեղեցով սակադրում եւ իրենք են գալիս քաղաքի եկեղեցիներ։ Երբեմն հravirում են, որ քանան իրենց գյուղացելի, քան որ գյուղի եկեղեցին վերակառուցվել է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ ոտել եմ տուն իմ հայրենի, դու ամրոցնես հազոր հայրերի, ու մատուրնես դու մեր կանքուշ մայրերի հայրենիք, աղոթում եմ աստված պահանիք, մայրերի հայրենիք աղոթում եմ աստված պահպանի օտարությունն իմ կամքից անկա Խաչքարերը տարցունքներով գլամանա Հաղաչում եմ կանչիր թուլտուր տունդարանա Խաչքարերը Je m'aime plonger le trou le tour de ton. say աղաչում եմ կանչիր թույլ տուրը տունդանա աղաչում եմ կանչիր թույլ տուրը Եթերում կարծիքն օրվա օգոստոսի 5-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթից ուրբաթ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Հուլիսի 4-ին Ասկերանի քաղաքային մարզադաշտում տեղի ունեցավ 6-րդ համահայկական ամառային խաղերի Արցախյան ենթախմբի մրցումների բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկային Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Կուլյանը, Կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասերյանը, Արցախի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Կարապետյանը, Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, Վարդաշյան հյուրեր, ասկերանցիներ Օրեր առաջ Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում մեկնարկեցին 6-րդ համահայկական մարզական խաղերը աշխարհի տարբեր երկրների համահայկական համայնքների մարզական թիմերի մասնակցությամբ։ Համաձայն 6-րդ համահայկական խաղերի ծրագրի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կանցկացվեն ֆուտբոլի եւ վոլեյբոլի ենթախմբային մրցումները, համապատասխանաբար Ասկերանի ֆուտբոլի մարզադաշտում եւ Արցախի պետական համալսարանի մարզադահլիճում։ Մարզասերների բուրընտափարությունների ներքո մարզադաշտ մտան 6-րդ համահայկական մարզական խաղերի մասնակից թիմերը՝ ֆուտբոլ, պահան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Բուրջ Համուդ, Լիբանան, Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն, վոլեյբոլ, Մեղրի, Գյումրի, Բերդ, Հայաստանի Հանրապետություն, Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն։ 6-րդ համահայկական մարզական խաղերի Արցախյան ենթախմբային մրցումների մասնակիցներին ողջունեց եւ մրցումների մեկնարկը հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների անունից ողջունելով համահայկական խաղերի մասնակիցներին Աշոտ Գուլյանն ասաց, որ այսօրը պատմական է, քանի որ համահայկական խաղերի տարեգրության ընթացքում առաջին անգամ դրանց մի մասն անցկացվում են Արցախում։ Խորհրդանշական է նաև այն փաստը, որ խաղերի ջահն այս տարի վարվեց Մայիսյան Գերատունի նախորիին հաղթական Շուշիում եւ անցնելով Արցախի ու Հայաստանի քաղաքներով աշխարհի հայաշատ այլ վայրերով հասել ու միախառնել է մույուշ ջահերին Մայրաթող Ծուրկ Էջմիածնում եւ երկու օր առաջ մայրաքաղաք Երևանում ոցավառվելով ազդարարել է հերթական համազգային միջոցառման մեկնարկը։ Համահայկական խաղերի անցկացումն իսկական տոնախմբություն է, քանզի դրանք մեզ սովորեցնում են միասին հաղթանակներ տոնել։ Մեր միջոցառումը տեղի ունենում Հերեսական Ասկերան քաղաքի նորակառույց մարզադաշտում եւ այս կետից միջև Արցախի սահմանը մի քանի տասնյակ կիլոմետր է ընդամենը։ Այդ սահմանում մեր հայրենիքի տարբեր ցակերից հազարավոր երիտասարդներ ամեն օր սխրանքներ են գործում, ապահովելով մեր ժողովրդի անվտանգությունը համազգային ծրագրեր իրականացնելու մեր հնարավորությունները։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 Եզրափակելով բացման խոսքը Աշոտ Ղուլյանը համոզմունք հայտնեց, որ 6-րդ համահայկական խաղի ավարտին մարզական նվաճումներից բացի ունենալու ենք շոշափելի այլ ձեռքբերումներ նույնպես։ Հնչեց Արցախի հանրապետության օրհներքա։ Թիմերի ավակները բարձրացրեցին Հայաստանի հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության եւ համահայկական խաղերի դրոշները։ Մինչ թիմերը պատրաստվում էին Անդրանիկ խաղին, համերգային ծրագրով հանդես եկավ «Մենք ենք մեր սարերը» պետական համույթը։ 6-րդ համահայկական մարզական խաղերի Արցախյան ենթախմբի առաջին խաղը Ստեփանակերտի եւ Սպահանի ֆուտբոլային թիմերի միջև էր։ Գնդակի առաջին հարվածի իրավունքը տրվեց 1977 թվականի հանրապետության չեմպիոն ԽՍՀՄ առաջնությունների մրցանակակիր ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ Վալերի Հայրյանին։ Խաղն ընթացավ բավականին թեժ մրցավայքարում։ Արդյունքում Ստեփանակերտի թիմը 2-0 հաշվով առաջին հաղթանակը տարավ Սպահան թիմի նկատմամբ։ Ֆուտբոլային հաջորդ հանդիպումը կկայանա այսօր Սպահանի եւ Բուրջ Համուդի թիմերի միջև։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ نما رشتکی کاش کره لوس انتلیس پراز در نوم جمع پریز کاش کرو بسنومم یه akik nem már perestek is. ciúme. Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է 2012 թվականից Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ուղղված գործում է նոր ծրագիր։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նոհիկոյի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է ենթաշրջանի գյուղատնտես Գյորգի Բեգլարյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հանձնարարականի համաձայն 2012 թվականից կյանքի կոչվեց Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագիրը 7 համայնքների ընդգրկմամբ։ Հայտնի է, որ ենթաշրջանը բավականին տուժել է գոյամարտի տարիներին։ Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագիրը փաստորեն Հադրութի շրջանի բնակավայրերի համար կազմված երկրորդ զարգացման ծրագիրն էր։ Եթե առաջին Վանաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագրով բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման եւ արտահոսքի վերացման համար ընտրվել էր անասնապահության բնակավարը, ապա Ուխտաձորի ենթաշրջանում հիմնական շեշտադրումը վերաբերում էր երկրագործության ոլորտին։ Ուխտաձորի ենթաշրջանում 3 տարվա կտրվածքով իրականացվելու են ամենամյա ծրագրեր։ Նախատեսվել Կառուցվել եւ ստեղծվել են ռոռոկման համակարգեր, գործարկվել են արտեզյան ջրհորներ, ենթաշրջան են ներմուծվել ցեղային անասուններ, ինչպես նաեւ հիմնվել են պտղատու այգիներ։ Որքանով է Ուխտաձորի ենթաշրջանի գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիրը նպաստել գյուղոլորտի զարգացմանն ու հետևաբար նաև բնակչության կենսապայմանների բարելավմանը։ Ինչ ծրագրեր են իրականացվել սկսած ծրագրի մեկնարկից ցայսօր։ Եվ վերջապես, բերքատվության ինչպիսի ցուցանիշներ են գրանցվել Ուխտաձորի ենթաշրջանում այս տարի։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ է ենթաշրջանի գյուղատնտես Գեորգի Բեգլարյանի հետ մեր զրույցը։ Նախորդ տարվա համեմատած սարի բերքատվությունը լավ է Անցյալ տարի եթե 10-11 ցենտերից եք բերք ստացել, բայց այս տարի 18-ից 20 ցենտեր բերք եք ստացել։ Ոչ եղել։ Առանձնապես ավելի շատ բերք է ստացվել, եթե թողնեն սրսելի տակ։ Սրսելի տակ բերքը շատ է ստացվել 25-30 ցենտերից, իսկ ովը չհերկված հող է եղել, դրա համար նրանց բերքատվությունը շատ ցածր է եղել։ Ինչ բերքատվությունը կազմել է 18-ից 20 ցենտեր բերք։ Քանի հեկտար են արել այս տարի։ 7 գյուղը միասին 450 հեկտար ցանվել է։ Ցորեն գարի։ Ցորեն գարի։ Իսկ հավաքված բերքի մասին տեղեկություն ունեք ինչքանը։ Մոտ մի 1000 տոննա բերք հավաքված։ 1000 տոննա։ Իսկ անցած տարի ինչքան է։ Անցած տարի 450 տոննա։ Անցած տարի քիչ է եղել 350 հեկտար։ Եվ հերկ այս տարի քանի հեկտար են արած եղել։ 400 հեկտար։ Դա պետական միջոցներով է, չէ՞։ Պետական միջոցներով, հա։ Պետությունը տալիս են սարսելի գումար են հատկացնում։ Անվերադարձ սկզբում ժողովուրդը հերկը կատարում են, ստուգում են, եթե կատարածելն եմ հերկը, գումարը տալիս, եթե չեն կատարում, ուրեմն այդ գումարը չեն տալիս։ Դա երեք անգամ պիտի դե անպայման հերկվի, որպեսզի փողս հեվացված լինի, մոլախոտը չլինի։ Ենթաշրջանի գյուղատնտեսական առանձնահատկությունն է։ Եվ անասնապահության եւ հողագործության։ Եթե կա հավաքորություն, ուրեմն կա նաև անասապահություն, իրար հետ շատ կապված տախնդիրներ են։ Անասուն կա անասապահությունը զբաղվում է պետական պայման հավաքորություն, զբաղվում է որպես կարողանաս անոնցները կերը հայթատես։ Մեր այս ընդհանրությանի գյուարանքն է զբաղվում եւ հավագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Ասցին պակասել է անասունների գլխականակը ենթաշրջանում։ Ենթաշրջանում անասունների գլխականակը պակասել է, ճիշտ է։ Ինչքան է հիմա կազում նախորդ տարի ինչքան։ 50 գլխով պակասել է։ Իսկ ինչքան էր անցած տարի։ Անցած տարի թե եղել է 350 գլուխ, ըստարի եղել է 300 գլուխ։ Խնդիրը ինչումն է։ Խնդիրում եղել է որ Հայաստանից վերած անասունները վերել են վաճառքի ենթարկել հիմնադրամի հաշվին անասնել է այստեղ այս հողը կլիմային չեն վերցրել է այս համասնությունը սատկել է դրանջոցները արած են սրուցքներ արած են ամեն ձևի սրուցքներ արած են բայց չկարողացան բոլորն էլ ոչնչացան թե չէ շատերը կան վերացան ոսներից մի 20-25-ն է երևի ոչ սասել ու մնացածը մնում է իսկ այդ մնացածները ինչ որ բանով օգտակար են շրջանի անասնապահությանն այս երկու-երեք տարի այստեղ ակնես հող են կլիմային հարմարվել են դրանց սատվությունը կատնատվությունը կատնատվությունը շատ լավ է կնակի ակը կնակի պետք է խնամ ես անասնը անասնակեր ամի մարդ իրեն համար հայթաթելա ահագին աստալի կերը շատ եղել ահագին կտակել են իրենց անասունները համար որպեսզի կարող զմերման հասկացնեն իրենց անասունները ծրագիրը ինչ տվեց այսօր ինչ ունի ուխտաձորի ենթաշրջանը գյուղատնտեսության առումով ծառատունք են կատարել ահագին ծառեր ծառեր խնձորի ծառեր կոկոկի ծառեր նռանի ծառը է։ Քանի հեկտար ընդհանուր 4 հեկտար կլինի։ Կորնգանի սերմի վերել հիմնադրամը անվերադարձ հերկել են եւ 80 հեկտարը կորնգանի սերմի ցանկացան կատարել, որը օգտան եւ անասնապահության համար կերի համար, ցանկաշրջանառության համար լավ հասարակական կուտուրա համար նախորդ օխանիսացող կուտուրա։ Ամեն գյուղում արտիզյան ջրհորախված, ջրհորի տակ օգտագործվում է բոստանաբանջանության կուտուրաները եւ հասարակական կուտուրաները համար։ Որպես գյուղատնտես ձեզ գյուղացիները առավել հաճախ ինչ հարցերով են դիմում։ Շատ-շատ դիմում են։ Եթե օրինակ բռնենք հացահատիկային կուլտուրանից մոլախոտերը վարակված դարաշկալնում գալիս եմ որդեկանում ասում են ինչ դեղ պետք է սրսկենք մենք ասում ենք որիշ դեղնա պետք է սրսկել խաղ այգիները վարակը որ բռնկվում է ասում են ինչով կարելի ինչ դեղը սրսկենք մենք իրենց օգնում ենք դեղերի անունները տալիս ենք դեղը ասում ենք որ Ստեփանագերտես ինչ դերավաճառում են գնում են եւ դերերը վերում ցույց տալիս ոնց պիտի սարսկեն, ինչ տոկոսով պիտի սարսկեն եւ հիվանդության ինչ հիվանդության միլիոն օիջն հիվանդության դեմ պայքարի դիտանում է տարբեր ձեի հիվանդությունների վնասատների դեմ պայքար տանելու համար մենք պարտական ենք բոլորցել օգնենք ասենք ցույց տալ եւ դերերն է պատրաստ ենք տակ իրենց որպեսզի կարողանան իրենց այդ խաղաղագիները պաշտպանել։ Բացի դրանից բոսանաբանջանցային կուլտուրաներից օրինակ պոմիդորը, վարանգի, լոբո կուլտուրաները, իվանչենը բռնվում են թե իվանչենալն է թե վնասած ունեմ վնասում, ելի օգնում եք, ասում եք, այսինչ դեղնա պետք է եւ այսինչ քանակով, այսինչ տոկոսով պետք է լուծել, եթե իրենք չեն կարողանում, ինքը գնում շստալես որպես իրենք կարողանան իրենց այգիների, իրենց ոստանբանջասային կոտրաները ֆերկելով։ Իմ կարծիքով դժվար է 7 գյուղերում գյուղատնտես լինել եւ հասցնել բոլորին։ Ճիշտ է, որ գնում են գյուղարանքները, ժողովրդին հավաքում են միասին, զրուցում կազմակերպում եւ ասում են, եթե պետք է այն հերախոս համար կա չեն կարող ես ասում, 10 օրից մեր գյուղարանքները շրջում են, եթե հեր գյուղեր են հեռախոս համարտվել եմ իրենց, իրենք զանգում են, ինձ հարցնում են, ինձ խորհուրդ են, հարցնում են իրենց էլ ոնց պետք է ինձ բացատրում են, իրենք կարողանում են իրենց այգիներ, իրենց դաշտերը, իրենց բաժանության կուլտուրաները հացահատիկային դաշտերը բաղ Այնուամենայնիվ չկա այնպիսի ոլորտ, որտեղ իրոք աշխատանք է տարվում եւ խնդիր չլինի։ Որն է այս ենթաշրջանում գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրներից ամենակարևորը։ Գյուղատնտեսության խնդիրներից ամենակարևորը հացատկային կուլտուրանի ցանկացնալը, կատարել։ Հիմնականը ժողովուրդը զբաղվում է հացատկային կուլտուրաներով։ Առանց հացատկային կուլտուրաներ չեն կարող եւ անասապահությունը զարգացնել եւ մնացած գործերը այս ամենը սկավառը ազատական կուլտուրաներից է։ Լինի Եգիպտացորեն, Գալիա, Ցորենա, մշակում են եւ կարողանում են ժողովուրդը տնանում են ապրել։ Հիմնական խնդիրը նա է, որ տրակտորները պակաս չկա, տեխնիկայի պակաս չնա, եթե տեխնիկան նորմալ լինում հասցնում են ժամանակին եւ հերթ կատարել եւ ցանկս կատարել եւ հունց կատարել, եթե տեխնիկա չլինում արդեն ուշացնում եւ տալիս են բերքի կորուստ կոմբայնները հերիքում են հնձի ժամանակ։ Հնձի ժամանակ կոմբայնները հերիք են, հա, բայց սա հերկի ժամանակ տրակտորները քիչ են լինում։ Քանի տրակտոր կան։ Փլյոտ գյուղում երևի 10 հատ տրակտոր կլինի։ Բոլորն էլ սարքին են աշխատում։ Հա, բոլորն էլ սարքին են, 10 հատ տրակտոր, բայց դրանից էլ հիմնադրամից տեխնիկներն էլ տրակտորներ, կոմբայնավարներ, հա, դու մենք իրենք օգնություն չտա։ Իսկ հիմնադրամի հատկացած տրակտորներն էլ հետ է, էլի հերկի ժամանակ չեն հերիքում։ Հերկի ժամանակ չեն հերիքում, չէ։ Ինչքան է պակաս։ Եթե մի 10-ը լինի, նորմալ աշխատի եւ ժամանակին ցանքս կատարեն, ժամանակին հետ կատարեն, ժամանակին վերամշակումները կատարեն։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Բարեկամներ, օրվա մեր հանդիպումը ավարտենք հորացույցով։ այսօրը ծնվել են Նիլս Աբելը, նորվեգացի մաթեմատիկոս, Իվան Օսենը, նորվեգացի լեզվաբան եւ բանաստեղծ գրական նորվեգերենի հիմնադիրը, Իլյար Ռեպինը, ռուս հանրահայտ նկարիչ, Գիդի Մոպասանը, ֆրանսիացի գրող, Լուիս Ուենը, անգլիացի նկարիչ, Իսահակ Լալայանցը, հայ քաղաքական գործիչ, Վասիլի Լեբեդև Կումաչը, խորթային երգիչ երգահան, Բորիս Գմիրյանը, ուկրաինացի բաց երգիչ, Սուրեն Ավչյանը, հայ բանաստեղծ արձակագիր, թարգմանիչ դրամատուրգ, Արտյոմ Միկոյան 那。 հայտնի ավիակոնստրուկտոր Անաստաս Միկոյանի եղբայրը։ Վասիլի Լեոնդևը ամերիկացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակագիր, Ջոան Հիքսոնը կինոյի եւ թատրոնի անգլիացի դերասանուհի, Ջոն Հյունստոնը ամերիկացի կինոռեժիսոր դերասան, Էժեն Գիևիկը ֆրանսիացի վնաստեղծ, Յոնաս Ագուստինո Գիվրցոսը լիտվացի կինոօպերատոր, Նիլ Արմստրոնգը ամերիկացի աստղագնաց, Լյուդմիլա Խիտեևան կինոյի եւ թատրոնի ռուս դերասանուհի, Վլադիմիր Ֆեդոեսևը ռուս դիրիժոր, Կոլին Մակրեյը, շոտլանդացի ավտոմրցարշավորդ 1995-ի աշխարհի չեմպիոն, Նունե Եսայանը հայ երգչուհի։